А якщо не візьмете, я піду за вами сама. Дурості з мене стачить. Я жила на крайній півночі довше за будь-кого з вас. Можу розповісти свою біографію. Кет, сказав сердито професор, ми ж з вами сьогодні говорили про це. І я вам сказала, що піду. Ми говорили, що то не забавка для жінок. А я знову сказала, що піду. А я вам нагадав, чим усе це може скінчитися, мовив професор Марш. І ви більше не наполягали. Усі здивовано позирали на цих двох людей, чий діалог дуже нагадував чергову сімейну сценку. Всі чекали останнього слова кет, яке мусило бути останнім. Але кет мовчки підвелася з за столу і почала крутити ручки приймача полинув молодійний писк мерзянки, який нагнітав атмосферу і ще дужче збуджував чоловіків. 24 липня. Коли всі розійшлись, маючи надію якось уникнути наступного походу, я пішов до матроса і спитав, І що ви вирішили? Він не відповів, і я конкретизував своє запитання. Ви її берете? Не знаю, містер Марш. Ви цієї дурості не зробите. Чому? Ця дурість не гірша за всі інші. Не слід пасувати перед примхами жінок, сир. Я вам нічого не обіцяю. Як же так? Якщо вона твердо вирішила, її не спинимо ні я, ні ви, професори. Мені здалось наче він з мене глузує. І я сказав, тоді все ясно, сер. Що саме? Ви хочете мати її при собі? Цього явно не слід було казати, але це дало несподіваний результат, і я сам собі пробачив. Матрос вороже глянув на мене і потупив зір. Добре, професора Марш. Якщо вам так здається зручніше. Я залишуся тут. Ви залишитесь? Краще лишіть її. Ті джентльмени, самі знаєте, без вас не впораються. Ви їхній визнаний вождь. Цього теж не варто було казати. Однак своєю раптовою згідливістю він мене просто дратував. Після подій на айсбергу я втратив здатність елементарного самоконтролю. Матрос відповів. Навіщо говорити зайве? У Групу поведуть Макмілан або Жак Антуан. Мої слова він зумисно пропустив повз вуха. У цього чоловіка нерви міцніші за мої. Антарктида не зуміла остаточно їх розшарпати. Я пішов. Ще лишалася надія, що Кетрін роздумає і не піде з тими шістьма. Але я не сказав матросові головного не менш важливого за те, про що вже домовились. Мене дуже непокоїть Раймон Олександр, та я швидше дам відрубати собі руку, ніж згадаю прізвище того шмаркача. 24 липня. Раймон остаточно втратив глузд. На простінку під полицею з книжками висіла ілюстрація, кольоровий портрет вродлива японочка у прозорому кімоно з прозорим віялом, яким вона таємниче затуляла собі вуста, забувши про всі інші деталі тіла. Тепер цей портрет зник. Я поцікавився перед обідом, хто його зняв, але ніхто не обізвався, хоч усі сиділи за столом. Тоді спитав у Хоцудая, кого зображував цей портрет вирваний з японського ілюстрованого журналу. Коли засміявся і зовсім неясно відповів Йоро. Але згодом нахилився мені до вуха і шепнув. Ту картину зняв нас бельгійський колега. Раймон? А коли всі полягали і у приміщенні запала якась нервозна тиша, бо в шибки дзвінко барабанила снігова крупа я обережно заглянув до Раймонової каюти. Він сидів на ліжку і тримав у руках портрет.